U ovom serijalu emisija govorimo spominjemo određene kuranske ajete, kuranske sure, riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, spominjemo značenja tih kuranskih ajeta kako bismo saznali šta nam to naš uzvišeni gospodar Allah dželavala poručuje u svojoj knjizi kako na koji način da svoj život uskladimo po Allahove dželavala riječi da se odazovemo njegovim naredbama i da se ostavimo onoga što nam je Allah dželavala zabranio. U našim proteklim emisijama, duži broj emisija i veći broj emisija govorili smo o suri Jasin, Mekanskoj suri Jasin, koja ima 83 kuranska ajeta, 36. je sura po redosledu kuranskih sura. I u prošloj emisiji završili smo s govorom o njoj. Uz Allahovu dozvolu danas otpočinjemo s komentarem prve Medinske sure. Prve sure koja je objavljena nakon hijdre Allahovog poslanika alihi salatu islam iz Mekke u Medinu. A to je sura El Beqare. To je sura El Beqare. I ona je, po redoslijedu kur'anski sura, druga sura. Dakle, sura El Fatiha, Fatiha tul Kitab, početak knjige, početak Kur'ana jeste sura El Fatiha. Nakon nje odmah dolazi sura El Beqara. To je dakle prva sura koja je objavljena u Medini. Prva medinska sura. Poznato nam je da se sure dijele na mekanske i medinske sure. I o tome smo govorili na početku sure Jasin. Sve sure se dijele na mekanske i medinske sure. Mekanske sure su sve one sure koje su objavljene prije Hidžre, prije preseljenja Allahovog poslanika alihi salatu sam iz Mekke u Medinu. A medinske sure jesu sve one sure koje su objavljene nakon tog događaja. Nakon hijdžre Allahovog poslanika alihi salatu sam iz Mekke u Medinu, ma gdje bile objavljene, one se zovu medinske sure. I također postoje i druge odlike mekanskih i medinskih sura. Mekanske sure govore o vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala, vjerovanju u drugi svijet ahiret, vjerovanju u meleke, vjerovanju, dakle, onome što učvršćuje čovjek ovo vjerovanje, najbitnijim stvarima, mi to kažemo, jeli, šartovima imana, imanskim šartovima, o džennetu, džehennemu, o tome najviše govore mekanske sure. Dočim, medijinske sure govore o propisima, govore o namazu, govore o postu, govore o zekatu. Također, nećemo naći u medijinskim surama grdnju, ukor, niti ćemo naći na drugoj strani posticaj. Dočim, mekanske sure su pune toga, posticaja i zastršivanja. Medijinske sure su daleko, daleko duže sure. Medijinske sure su duže sure, čak također u sebi imaju dužih ajeta. Pa tako od tih medijinskih sura jeste sura El Bekare. To je dakle prva medijinska sura. Kako kaže Ikrime Rahimehullahu ta'ala, prva sura koja je objavljena u Medini nakon hijjre Allahovog poslanika alihi salatu sam u Medinu jeste sura, sura El Beqara. I ujedno to je i najduža kuranska sura. To je i najduža kuranska sura u sebi sadrži 286 ajeta. 286 ajeta i po broju stranica također to je najduža sura 48 stranica. 48 stranica. Ili sa surom El Fatiha 49 stranica. Zatim od 50. stranice odpočinje naredna sura Ali Imran. Sljedeća, dakle, treća sura, kuranska sura Ali Ali Imran. Dakle, sura El Bekara je prva medinska sura i to je najduža kuranska sura, pošto je medinska sura i ona govori najviše dakle o propisima, kao i ostale medinske sure, najviše govori o propisima, zakonima putem kojih će muslimani formirati, učvrstiti, izgraditi je li novu medinsku je li zajednicu, zajednicu muslimana. Ti propisi su izgrađeni na čvrstom vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala, na čvrstom vjerovanju u drugi svijet, vjerovanju u gajb, na čvrstom vjerovanju da je Kur'an govor Allaha subhanahu wa ta'ala, da je on došao od Allaha subhanahu wa ta'ala, na čvrstom vjerovanju da je Muhammed Allaho poslanik alihi salatu veselam. Sura El-Bekare govori o mnogo, mnogo čemu. Dakle, sadrži u sebi 286 ajeta na 48 stranica se prostire. Dakle, govori o mnogo čemu. Budući da je to početak knjige. Dakle, odmah nakon sure Al-Fatiha jeste sura Al-Baqara. Sura Al-Fatiha, sedam ajeta, kratko. I u sebi sadrži cijeli Kur'an, sura Al-Fatiha. Zatim u suri Al-Baqara, Allah Jalla odmah na početku sure Al-Baqara pojašnjava osobine istinskih vjernika. Sura El-Bekare odmah na početku pojašnjava osobine istinskih vjernika. Taj početak sure El-Bekare mi, jeli kod nas u narodu, je poznato kao Elif Lamin kaže se Elif Lamim, jer otpočinje sura El Bekare na takav način. I to dakle počesto se uči na takav jeli način Elif Lamim, Zalik El Kitab, Lara i Bafi, jeli kao što nam je poznato određenim prigodama, uče se početi sure El Bekare. U to Elif Lamim, u tom Elif Lamim, jeli Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava osobine istinskih vjernika. Nakon toga, nakon tih pet ajeta, u dva ajeta kratko, Allah Jalla pojašnjava osobine vjernika pravih nevjernika, onih koji neće da vjeruju, ne koji ne mogu da vjeruju, već onih koji neće da vjeruju. Nevjernici neće da vjeruju. Oni ne vjeruju zašto? Zato što neće. Jer niko ne može dakle, da se oholi nad Allahom subhanahu wa ta'ala, da se uzdiže nad Allahom subhanahu wa ta'ala. Allahova znamenja, Allahova stvaranja vidimo na svakom koraku. Allahova stvaranja vidimo na svakom koraku. Nećemo naći ni jednog nesklada, ni jedne mahane, ni jedne manjkavosti u Allahom dželjavala stvaranju. Zato oni koji ne vjeruju Allaha, oni neće da vjeruju. Oni se ohole, oni uzdižu svoje glave, oni prko se Allahu subhanahu wa ta'ala, a dobro znaju da je Allah dželjavala istina. I dobro znaju da je Allahova dželjavala vjera istina. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kratko u dva ajeta pojašnjava osobine, istinskih nevjernika. Zatim u podužem broju ajeta pojašnjava osobine treće skupine ljudi na Dunjaluku. Imaju istinski vjernici, pravi vjernici, imaju istinski nevjernici i imaju oni koji su čas vjernici, čas nevjernici, čas vjernici, čas nevjernici. Odnosno, kada su s vjernicima, govore za sebe da su vjernici, kada su s nevjernicima, kažu mi smo s vama, mi se samo s njima ismijavamo. To su licemjeriji. To su licemjeri, oni koji se pretvaraju. Pa da bi dobili određenu korist od vjernika, sebe predstavljaju vjernicima. Kasnije, da bi dobili korist od nevjernika, oni sebe smatraju nevjernicima. Jadno li je njihovo ponašanje? Jadno li je njihovo ponašanje? Poniženi su i kod jednih i kod drugih. Vjernici dobro znaju za njih, a isto tako nevjernici ne prihvataju ih. Znaju, dakle, da se oni da će se odreći njih nevjernika ukoliko budu imali veću korist kod, kod vjernika. Zatim nakon opisa ove tri skupine, na Dunjaluku Allah subhanahu wa ta'ala govori o svojoj svemoći. Govori o svojoj svemoći. Kako je Allah dželevala sve ovo stvorio i kako je podčinio nama. I sve nam je to dao samo da njega Allaha subhanahu wa ta'ala obožavamo. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala počinje u suri Al-Baqara da govori je li od početka stvaranja svijeta, kako je nastao svijet, kako je stvorio Adema, kako je stvorio Havu, kako su bili u džennetu, kako su protjerani iz dženneta, zbog čega, kako je šeitan naveo na grije. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala govori o prethodnim narodima kojima je Allah subhanahu wa ta'ala mnogo slavu poslanike, kojima je ukazao brojne blagodati, naprotiv uzdigao ih, učinio ih odabranim narodom, pa su se oni poigravali sa Allahovim dželvala riječima, poigravali sa Allahovim poslanicima, poigravali sa Allahovim blagodatima. Dobar, dobar dio sure, El Bekare govori dakle o tom narodu, o prethodnim narodima, Benu Israilu, kako su se poigravali sa Allahovim dželvala ugovorima koji su sklapali s njim, sa Allahom subhanahu wa ta'ala, sklopili pa, prekršili i slično. Allah dželvala govori nama u Kur'anu o njima, o tim prethodnim narodima da ne bismo i mi bili kao i oni. Pa da ne bismo skončali kako su skončali oni na Dunjalku i kako će skončati sutra na Ahiretu. Zatim Allah Jalla govori o Ibrahimu, alihi salatu wasalam, ko je bio Ibrahim, kakav je to bio dobri Allahov rob, zatim kako su se narodi podijelili po pitanju njega, Pa su jedni rekli da je ovakav, drugi su rekli da je ovakav. Allah dželle dželavala u Kur'anu pojašnjava ko je bio Ibrahim, da je bio pravi vjernik koji je obožavao Allaha jednog jedinog. Nije Allahu dželle dželavala smatrao nikoga, nikoga ravnim. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala počinje da spominje propise, govori o promjeni kible, govori o namazu, govori o postu, Allah subhanahu wa ta'ala govori i o drugim propisima, govori dakle o braku, govori o rastavi braka, govori o obavezama u braku, govori Allah subhanahu wa ta'ala o hađu, jeli sura el-Baqara nakon toga počinje u njoj da se spominju brojni, brojni propisi, zbog čega je sura el-Baqara medinska, medinska sura. I na kraju Allah subhanahu wa ta'ala završava suru Al-Baqara. Naprotiv, prije kraja, jeli, u suri Al-Baqara nalazi se i najuzvišeniji ajet u Allahu i dželovala knjizi. Najuzvišeniji ajet, najodabraniji ajet u Kur'an i Kerimu jeste ajet koji se nalazi u suri Al-Baqara, 255. ajet, a to je nama poznati ajet kao ajetul kursi, ajetul kursi, zašto je on najuzvišeniji ajet? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala u njemu, tom 255. ajetu govori samo o sebi. Allahu la ilaha illa huva l'hayyul qayyum la ta'khudu sinetum vola naum. Dakle, od početka do kraja govori Allah subhanahu wa ta'ala samo o sebi. I to je najuzvišeniji ajet. Nalazi se gdje? Nalazi se u suri Al-Baqara. I to je također počast za suru Al-Baqara. Također, Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj suri Al-Baqare spominje i najduži ajet. Najduži ajet nalazi se u suri Al-Baqare, ne u nekoj drugoj suri, već se nalazi u suri Al-Baqare, kako se zove ajetu Dejn, ajet o dugu, gdje Allah subhanahu wa ta'ala detaljno pojašnjava kako se odnositi prema dugu, kako dug treba zapisati, ko trebaju da budu svjedoci, ako oni zaborave da su svjedočili, da se nađu drugi svjedoci i slično. I Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog dugog putovanja Dakle, velikog broja stranica, ogromnog broja ajeta, Allah subhanahu wa ta'la suru al bekare završava s pozivom na teubu. Sa pozivom na teubu, na pokornost Allahu subhanahu wa ta'la, na vraćanje Allahu subhanahu wa ta'la, na izgovor riječi čujemo i pokoravamo se, slušamo, čuli smo i pokorili smo se i završena je stvar, tebi ćemo se gospodaru vratiti. Molimo te da nas ne opteretiš te gobama, nedaćama, iskušenjima, da nas ne opteretiš obavezama kojima si opteretio ili kakve su bile date prethodnim narodima, da nas pomogneš protiv nevjerničkog naroda i slično. Dakle, sura Al-Bakare o svemu ovome govori i ovo je bio ukratko presjek sure Al-Bakare i o čemu ona govori, ako Bog da, o tome ćemo govoriti detaljno u ovim našim emisijama. Zašto se sura El-Bekare naziva El-Bekare? Zašto je dobila ovaj naziv? El-Bekara u arapskom jeziku znači krava. I sura El-Bekare je dobila ovaj naziv, dakle sura o Bekari, kazivanje o kravi, dobila je ovaj naziv zato što u sebi spominje kazivanje o kravi u 67. ajetu, od 67. ajeta sura Al-Baqare otpočinje kazivanje o kravi kada je Allah subhanahu wa ta'ala naredio prethodnim narodima, jednom od prethodnih naroda, Benu Israila, naredio da zakolju kravu. Kada se desilo ubistvo među njima, nije se znalo kako ko je ubio dotično, ko je dakle ubica, Allah dželavala je naredio preko Musa alihi salatu wasalam da zakolju kravu i da bilo kojim dijelom te zaklate krave udare umrlog, on će ustati i obavijestiti koga je ubio. Njima je to bilo smiješno, smatrali su da se Musa alihi salatu wasalam ismijava s njima pa su odbijali da zakolju kravu. Pa su tražili od Allaha dželjavala kakva je to krava do u detalje i doista na kraju kada su našli cijepidlačili su, pa su našli samo jednu kravu na takav način, takvu, s takvim opisom i morali su mnogo da plate, na kraju doista kada su zaklali, jer Allahove riječi su istina, Allah se ne poigrava, Allah obećava i najdosljednije ispunjava svoje obećanja, na kraju kada su zaklali tu kravu, udarli jednim dijelom, njenim dijelom umrlog umrli je ustao, ubijen je ustao i rekao koga je, koga je ubio. Pa je Allah dželavala izneo na vidjelo ono što su skrivali ubica ili oni koji su bili uz njega. Dakle, po tome je sura El Bekara, sura o kravi, dobila, dobila naziv. I ova sura ima veliku vrijednost ima ogromnu, ogromnu korist. Spomenuta je u hadisima Allahovog poslanika alihi salatu veselam. Tako kaže Allahov poslanika alihi salatu veselam, ne činite od svojih kuća grobnice, nemojte svoje kuće pretvarati u kaburove, učite suru El Bekare u njoj, doista šeitan bježi iz kuće u kojoj se uči sura El Bekare. Nemojte svoje kuće praviti kaburovima, tamni, grobnicama, učite suru El baqara jer doista šetan bježi od kuće u kojoj se uči sura El baqara Pa dakle, trebali bismo, kako stoji u drugim hadisima, tekstovima, trebali bismo svaka tri dana da proučimo suru El baqara u našoj kući. Kada se kaže da proučimo, misli se dakle da mi proučimo. Ne da tamo pustimo negdje na računaru ili da pustimo na CD-u ili na kaseti da se uči sura El Bekare. Time se ne postiže zaštita, kako kažu islamski učenjaci, već zaštita kuće od šeitana, odnosno otjeravanje šeitana iz kuće, udaljavanje njega i njegovi spletki, njegove smicalica postiže se učenjem da mi pokrenemo svoj jezik učeći Allahu dželavala, dželavala knjigu. Također, rekao je Allahu poslanik alihi salatu wasalam, učite suru El Beqara. Učite suru El Beqara, doista u njenom učenju je bereket. Doista je u njenom učenju bereket. A u njenom ostavljanju, zapostavljanju, dakle neučenju sure El Beqara je propast učite suru El Bekare, doista je u njenom učenju bereket, a u njenom ostavljanju zapostavljanju je propast i ništa joj ne mogu sihirbazi. Sihirbazi ništa ne mogu onome koji uči suru El Bekare. Dakle, ne mogu poslati šeitana u tu kuću, ne mogu poslati džine u tu kuću, oni ne mogu nauditi ništa stanovnicima te kuće, dakle, koji uče suru, suru El Bekare. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Bismillahirrahmanirrahim. Dakle, kao i kod ostalih sura. Na početku sura El-Bekare nalazi se Bismillah. Poznato nam je u Kur'an i Kerimu nalazi se 114 sura. 113 sura odpočinje surom, odpočinje sa Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Izuzev sure At-Tawba. Sura At-Tawba ne odpočinje Bismillah. Dakle, ne stoji Bismillah na početku uopće, već, dakle, odpočinje bera'atu min Allahi u Rasuli. Otpočinje dakle sa koranskim ajetom. Sura el Bekara na njenom početku, odnosno prije otpočinjene sure el Bekara, stoji Bismillah. Bismillah, kako kažu islamski učenjaci po ispravnom mišljenju, ne ulazi u sastav nijedne kuranske sure, čak ni sure El-Fatiha. Ne ulazi u sastav, već je, kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, Bismillah objavljena da se njome razdvoji razgraniči, odvoji jedna sura od druge. Bismillah je zasebno objavljena da se njome razdvoji, razgraniči jedna sura od druge. Pa tako dakle i ovdje rečeno je Bismillahirrahmanirrahim prije samog početka sure El-Bekare da se razdvoji sura El-Fatiha od sure El-Bekare. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala Elif la mim. Elif la mim oni koji uče Kur'an znaju za ovu skraćenicu. Elif, la, mim. I ovo su skraćence koje se ne uče onako kako je napisano, već se uče onako kako se izgovaraju, kako je ime tih harfova, ti skraćenca. Elif, lam, mim. I tako se dakle i uči. S dužinama. S obaveznim učenjem od šest dužina. Elif, lam, mim. Dakle, šest dužina treba odužiti prilikom učenja. Šta znači ove riječi? Ove skraćenice, i dakle nije samo sura Al-Bekara, već ogroman broj sura odpočinje sa skraćenicama. Šta znači ove skraćenice? Imaju li oni one nekakvo značenje? Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Postoji razilaženje kod islamskih učenjaka da li ove skraćenice imaju nekakvo značenje, koje je to značenje ili nemaju značenja ili imaju značenje, ali ga, ga zna samo Allah subhanahu wa ta'ala, Allah najbolje zna o tome. Međutim, zašto kuranske sure, te određene pojedine kuranske sure, otpočinju sa ovim skraćenicama? Zbog čega otpočinju? Postoji govor kod islamskih učenjaka o mudrosti od počinjanja sura na ovakav način, pa spominju dvije mudrosti, a to je prva mudrost da Allah dželavala time želi dakle, okrenuti pažnju nevjernika slušanju Korana. Nevjernici su pravili buku, galamili su. Kada bi poslanik alihi salatu wasalam citirao Koran, oni bi dizali svoje glasove kako se ne bi ništa čulo od Kur'ana. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, spominje dakle njihov govor وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Nevjernici govore, oni koji neće da vjeruju govore, ne slušajte ovaj Kur'an, nego pravite buku da biste ga nadvikali, da biste vi bili glasni. Kako kaže Allah Jalla Vala u suri Fusilet, 26. ajetu. Pa tada, kada bi poslanik alihi salatu sam citirao sure koje otpočinju sa ovim skraćencama Elif Lamim, to bi bilo nešto novo za nevjernike, za mušrike. Nisu dotada čuli ovakve ajete, ajete sa skraćencama, već su čuli uobičajene ajete i onda bi dizali buku da ne čuju šta im se poručuje tim ajeta. Međutim, Elif Lamim, Elif Lamra, Jasin, Qaf, Hamim i slično, Na takav način kako odpočinju pojedine kuranske sure, to je bilo nešto novo za nevjernike, pa su onda oni utihnuli svoje glasove. Očekivali su šta je sada ovo, nešto novo, ovaj Kur'an, kakav je sad ovo Kur'an i slično. Allah dželevala time bi privlačio njihovu pažnju, a zatim bi Allah subhanahu wa ta'ala odma, ako se vratimo na sure koje odpočinju sa ovim skraćenicama, možemo vidjeti da odmah nakon toga Kur'anski ajeti govore o istintosti Allahove knjige Kur'ana, o istintosti poslanika Muhammeda alihi salatu sam, o istintosti proživljenja. To je ono u što su mušrici, nevjernici, meke i drugi nevjernici posebno nevjerovali. Nisu vjerovali da je Kur'an, nisu prihvatali da je Kur'an Allahov govor, niti dakle da je Muhammed alihi salatu sam poslanik od Allaha, Zbog toga su se borili protiv njega, smatrali su ga lažljivcem, smatrali su ga gatarom, sihirbazom, varalicom, vračbino, vr, vračom i slično. Dakle, borili se zbog toga protiv njega. Nisu, nisu ga prihvatili kao poslanika od Allaha subhanahu wa ta'ala i također nisu mogli da prihvate da nakon ovoga svijeta postoji drugi svijet, da će biti, da će biti proživljeni da će biti proživljeni. Pa Allah subhanahu wa ta'ala odmah nakon ovih skraćenica govori o ta tri temelja o Kur'anu, da je Allahov govor, da je Muhammed Allahov poslanik i da je proživljenje istinto. Pa i ovdje u suri Al-Baqara vidimo Alif Lamim, Zalik Al-Kitab, La Rajbe Fi Hudan Lil Mutaqin. Ta uzvišena knjiga od početka do kraja, u nju nema ni malo sumnje i ona je upustvo bogobojaznima. Allah subhanahu wa ta'ala odmah govori o svojoj knjizi Kur'anu i kaže da u njoj nema ni malo sumnje. Pa dakle, Allah subhanahu wa ta'ala otpočinje Kur'anske sure sa ovim skraćencama da bi privukao pažnju nevjednika. Zbog čega još također govori i spomnije skraćence na početku određenih Kur'anskih sura da bi dokazao nevjednicima da je Kur'an doista Allahov govor. Odnosno, Allah subhanahu wa ta'ala izaziva nevjednike pa kaže vi govorite arapskim jezikom vi govorite jezikom na kojim je objavljen i Kur'an. Jezik Kur'ana jeste arapski jezik. Vi govorite tim istim jezikom. Vaš jezik sastoji se od ovih harfova, od elifa, od lama, od mima, od ja, od sin, od kaf, od ha, od mim, od lam, od ra i slično. Od tih harfova vi tvrdite da ovaj Kur'an nije Allahov govor, tvrdite da je govor čovjeka. Dobro, taj čovjek govori isto ovim jezikom, ako mislite da je ovo ljudski govor, da nije govor od gospodara ljudi, onda vi sačinite ovakav jedan Kur'an. Dođite vi s nečim sličnim. Evo, elif lam mim, elif lam ra, ha mim. To su vaši harfovi. Harfovi kojim vi govorite, dođite sa sličnim Kur'anom. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na početku tražio da dođu sa sličnim Kur'anom, dakle u cijelosti. Zatim je smanjio pa rekao dođite makar sa deset sura, pa nisu mogli. Zatim je rekao dođite makar sa jednom surom koja sliči Kur'anskoj suri, pa nisu mogli. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala na ovakav način izaziva nevjednike da dođu sa sličnim Kur'anom, međutim, pošto ne mogu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže i na takav način indirektno ukazuje da je Kur'an od Allaha subhanahu wa ta'ala, da je to njegov govor, a ne ljudski. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže dalje, ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِي هُدًا لِلْمُتَّقِينَ Elif lamim, zatim kaže ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِي هُدًا لِلْمُتَّقِينَ Ta uzvišena knjiga, ذَلِكَ je pokazna zamjenca za daljinu, ta uzvišena knjiga, zalik el kitab, uzvišena knjiga, misli se na Kur'an. El kitab, došlo je sa određenim članom el, oni koji uče Kur'an znaju, došao je određeni član el. Ovaj određeni član u arapskom jeziku ima značenje sveobuhvatnosti. Pa bi prijevod bio ta uzvišena knjiga u cijelosti, zalik el kitab, u cijelosti. Kitab ima značenje knjige koja je zapisana. Dakle, ovdje kada je riječ o Kur'anu, ona je zapisana kod Allaha subhanahu ta'la u levhi mahfuzu, zapisana je kod meleka u listovima bi ejdi sefara, kiramim berara, jeli, kod časnih pisara u njihovim čistim rukama i također zapisana je kod hafiza, kod ljudi koji pamte Kur'an zapisane u njihovim srcima. Ta cijela knjiga u cijelosti Kur'an la rejbe fih, U nju nema, ama baš ni malo sumnje. I ovdje koristi se termin za sumnju rejb. Međutim, češće se koristi termin za sumnju šek. Rejb jeste, dakle, sumnja na koju se čovjek natjerava, koju simulira. Dakle, nije to osnovana sumnja, to je neosnovana sumnja. Pa Allah Đelavala na ovakav način poručuje, ta uzvišena knjiga u cijelosti, od početka do kraja, nema u sebi ni malo sumnje, makar vi pokušali da nađete nekakve mahane manjkavosti i nedostatke u njoj, u njoj toga nema. Zato što je ona od Allaha dželle dželavala, kao što kaže u drugom kuranskom ajetu, efela je tedeberun il Kur'an, walau kane mine indi gajri lahi, la ođedu fi htilafen Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je Kur'an od nekoga drugoga, ne od Allaha subhanahu wa ta'ala, oni bi u njemu naišli na brojne kontradiktornosti. Međutim, od početka do kraja, od sure Al-Fatiha do sure En-Nas nema kontradiktornosti, ama baš nimalo. Nema sumnje u Kur'an, ama baš nimalo. Takav Kur'an, u kojem nema kontradiktornosti, koji je jasan, koji je precizan, u kome nema mahane, u kome nema nedostatka, u kome nema manjkavosti, huden lil mutaqin. Opustvo je samo za bogobojazne. Samo za bogobojazne. Oni koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala, oni će se okoristiti ovim Kur'anom, ovom knjigom koja je jasna, precizna, u koju nema ni malo sumnje. Ko su bogobojazni? Kako su došli do toga stepena? šta ih čeka sutra na sudnjem danu, kako, na koji način se oni okorištavaju ovom knjigom Kur'an Kerimom, o tome poslušajmo ako Bog da u narodnoj emisiji kada budemo govorili dalje, spominjali kur'anske ajete sure Al-Baqara govorili osobine, spominjali osobine Allahu i Jalla vala bogobojaznih robova.